Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 20. lipnja 1917. godine prva strojnička pukovnija ruske vojske dobila je zapovjed da na ratište pošalje 500 strojnica s posadama. Privremena vlada i njezin ministar rata i mornarica Aleksandar Kerenski spremali su veliku ofanzivu koja je trebala vratiti samopouzdanje ruskoj vojsci i Rusiji. Plan je imao dva velika nedostatka. Prvo, nijedna postrojba Petrogradskog garnizona nije nakon februarske revolucije dobila zapovjed da ode na ratište. Petrogradski vojnici smatrali su se elitom revolucije, snagom koja je srušila carev režim i koja će tekovine revolucije čuvati od kontrarevolucionarnih snaga. Drugo, tih 500 strojnica s posadama trebalo je biti izdvojene iz sastava prve strojničke pukovnije, koja ne samo da je bila moćna postrojba s 10.000 vojnika i 1000 strojnica, već se ona smatrala elitnom revolucionarnom postrojbom. Većinu njezinog sastava činili su pismeni vojnici, simpatizeri boljševika ili anarhista, koji su odbili poslušnost časnicima i više nisu htjeli sudjelovati u ratu. Oni su smatrali da je nova ofanziva koju je planirala privremena vlada samo izgovor da se razbiju revoluciji sklone postrojbe. To i nije bilo tako daleko od istine. Orlando Fajgs u knjizi Narodna tragedija povijest Ruske revolucije piše. Ministar vanjskih poslova Tereščenko priznao je to britanskom veleposlaniku kada mu je tvrdio u lipnju da će im ofenziva omogućiti da poduzmu mjere prema Petrogradskom garnizonu koji je daleko najgori i daje loš primjer drugima. Dok je Kerenski stalno naglašavao da je cilj ofenzive uspostavljanje reda u pozadini. Privatne bilješke predsjednika privremene vlade Ljubova potvrđuju da je tijekom svibnja i lipnja vlada ozbiljno razmatrala preseljenje glavnog grada iz Petrograda u Mosku. Stalno su kružile glasine da će Petrograd biti prepušten Nijemcima i mnogi iz navodno domoljubne srednje klase molili su da je to istina. Opće mjesto mnogih večera bila je tvrdnja da samo Kajzer može uspostaviti red dan nakon dobivanja zapovjedi pukovnija je odlučila da će, ako privremena vlada ustraju u provedbi te zapovjedi, ona srušiti vladu. Prva strojnička pukovnija bila je stacionirana u distriktu Viborg u sjeverozapadnom dijelu Petrograda, Pored vojarni te pukovnije u tom je distriktu bila velika koncentracija tvornica. Radnici iz tih tvornica bili su također udarna snaga februarske revolucije. Tog lipnja 1917. godine novinar Claude ne poveo je novog francuskog veleposlanika u Rusiji Josefa Nulana u obilazak Petrograda. Taj obilazak ovako opisuje Orlando Fajks. S druge strane obale Neve on je pokazao na Viborški distrikt, s njegovim tvorničkim dimnjacima i vojarnama i objasnio da tamo vladaju boljševici. Ako Lenjini Trocki žele uzeti Petrograd, nema nikoga tko bi ih zaustavio. Francuski veleposlanik slušao je to sa zaprepaštenjem. Kako vlada može tolerirati takvu situaciju, pitao je on. Što može učiniti, odgovorio je Ane. Kada su 21. lipnja vojnici prve strojničke pukovnije zaprijetili napadom na vladu, podržala ih je vojna organizacija boljševika. Ali centralni komitet boljševika savjetovao je oprez. Već 20. lipnja Lenin je u govoru pred vojnom organizacijom boljševika rekao ove riječi. Jedan pogrešan potez s naše strane može upropastiti sve. Ako smo i sposobni izgrabiti vlast, naivno je vjerovati da bismo je mogli zadržati – Čak i u Sovjetima u oba glavna grada, da ne govorimo o ostalima, mi smo beznačajna manjina. To je temeljna činjenica i ona određuje ponašanje naše partije. Vrijeme je na našoj strani. 29. lipnja Lenin je zbog glavobolja i istrpljenosti otišao u jednu daču u Finsku. Vojna organizacija nastavila je planirati napad na privremenu vladu. Za 2. srpnja bio je zakazan koncert pukovnijskog orkestra koji je trebao najaviti odlazak pukovnije na ratište. Taj se koncert pretvorio u protuvladin skup. Lav Trotski i Anatolij Lunačarski, revolucionarne vođe koje još nisu bile dio bolševičke partije, održali su vatrne govore protiv vlade. Kada je koncert završio, vojnici su izabrali privremeni revolucionarni komitet na čelu s boljševikom Semaškom i poslali su izaslanike u druge postrojbe i tvornice u Petrogradu. 3. srpnja poslijepodne na ulice Petrograda izašle su gomile ljudi. Za razliku od gomile koja je dovela do februarske revolucije, u ovoj se nisu mogla vidjeti odjela građana srednje klase, ženski šeširi ili brade i kape studenata. Ove su gomile uglavnom činili vojnici i radnici. Vojnici su bili naoružani puškama, na puškama su bili bajuneti. Na ulicama su vojnici i radnici ustanovili stražarska mjesta. Gradom su kružili kamioni i automobili puni vojnika. Gomila vojnika i radnika izgledala je prijeteće, ali nešto je nedostajalo. Orlando Fajgs piše. Gomila nije imala ni vodstvo, ni cilja. Nije znala točno gdje treba ići, ni zašto. Nije imala ništa osim osjećaja, a to nije bilo dovoljno za revoluciju. Bolševički i anarhistički agitatori koji su izveli pobunjeničku silu nisu postavili strateške ciljeve. Ulica će se sama organizirati, tvrdio je anarhist Blajhman. Pretpostavka je bila da će dovoljno veliko pokazivanje sile srušiti vladu i da će se detaljna pitanja o moći nekako sama kasnije razriješiti. Tako je bilo ostalom i iskustvo februarskih dana. Tog 3. srpnja došlo je do oružanih obračuna između prosvjednika, policije, vojnika odanih privremenoj vladi kao i naoružanih skupina protuprosvjednika. Oko 10 navečer skupina prosvjednika provalila je u zgradu u je stanovao predsjednik privremene vlade Lovov. U njegovom stanu sastali su se članovi vlade. U hodniku prosvjednici su najavili vrataru da su došli uhititi vladu. Dok se prema prosvjednicima spuštao ministar pošte i telegrafa Iraklica Rateli, oni su izgubili hrabrost i pobjegli iz grade. Tako je završio prvi dan srpanjskog ustanka. Drugog dana srpanjskog ustanka još je veći broj ljudi izašao na ulice Petrograda. Vojnicima iz vojarni i radnicima pridružili su se i mornari Orlando Fajgs piše. Do sredine jutra središte grada opet su zauzele gomile radnika i vojnika. Šarolika flotila teglenica, remorkera, splavi i topovnjača iz pomorske baze u Kronštatu pristajala je kod Nikolajevskog mosta. Iskrcalo se tisuća mornara, naoružani do zuba puškama i revolverima, zajedno s liječničkim ekipama i orkestrima. Bez sumnje, oni su bili glavno boljševičko oružje, ako su planirali preuzeti vlast. Monari su tražili sukob s privremenom vladom. Sve od veljače oni su u Kronštatu pokušavali uspostaviti svoju, napola anarhističku verziju vlasti Sovjeta. Bilo je ipak jasno da mornari nemaju strateški plan Imali su samo mutnu ideju što bi trebali učiniti nakon što se iskrcaju. Mornari iz Kronštata došli su pred palaču Kšešinskaja gdje je bio stožar bolševika. Očekivali su da im se obrati sam Lenjin. On je nakon ukljevanja to i učinio, ali taj je govor bio kratak i zbunjujući. U njemu je Lenjin iskazao svoje uvjerenje da će doći vlast sovjeta radnika, seljaka i vojnika, ali nije dao nikakav naputak. Lenin se iz Finske vratio očajan zbog pobune, koja je ovako nepripremljeno počela i koja se bez cilja valjala ulicama. Bez jasnog naputka, mornari, vojnici i radnici lutali su gradom. Na Nevskom prospektu došlo je do oroženog obračuna. Kozaci i kadeti su s i prozora otvorili vatru na kolone ustanika. Na stotine ustanika, protuustanika i prolaznika bilo ranjeno i ubijeno u tim sukobima. Na sav taj nered došle su i pljačke trgovina i pekara. Ustanici su se polako raspršivali. Jedna njihova velika skupina od oko 50 tisuća ljudi došla je do Tauritske palače, sjedišta Sovjeta. Palaču je branilo 18 vojnika iz pukovnije Pavlovski. Vlada se sklonila u prostorije glavnog stožera ruske vojske. Nju je branilo nekoliko desetaka kozaka. Ministar rata Kerenski pobjegao je na ratište. Poštu, telegraf, arsenale, telefonske centrale nitko nije branio. Cijeli je Petrograd bio nadomak pada ali lenjeni bolševici nisu dali znak. Na sav taj nered došla je kiša koja je počela padati oko 17 sati. Gomile su se počele razilaziti, samo su najtvrdokorniji ostali i oni su pokušali zadnji udar. Orlando Fikes piše. Neki su mornari pokušavali ući u palaču penjući se kroz otvorene prozore. Pozvali su socijalističke ministre da dođu i objasne oklijevanje u preuzimanju vlasti. Ministar poljoprivrede Černov poslan je kako bi primirio gomilu. Odmah kada se pojavio, začuli su se ljutiti povici mornara. Nekoliko naoružanih ljudi uguralo je vođu socijalističkih revolucionara u automobil. Objavili su da je on uhićen i da ga neće pustiti sve dok Sovjet ne preuzme vlast. Skupina radnika provalila je u Katarininu dvoranu i prekinula sjednicu. Drug Černov otet je od svjetine. Upravo ga trgaju na komadiće. Svi u pomoć. Čekidzo je predložio da Kamenjev, Martov i Trocki odmah budu poslani kako bi spasili ministra. Ali Trocki je prvi stigao. Gurajući se kroz masu koja je vikala, otišao je ravno prema automobilu, gdje je raskuštrani i prestravljeni Černov sjedio na stražnjem sjedalu i popeo se na poklopac motora. Kronštatovci su poznavali Trockog i čekali su na instrukcije. Ali Trocki je pozvao da se Černov pusti. Drugovi Kronštatovci, Ponose i slavo Ruske revolucije, počeo je metalnim glasom. Došli ste ovamo iskazati svoju volju i pokazati Sovjetu da radnička klasa više ne želi vidjeti buržuaziju na vlasti. Ali zašto nauditi svom cilju sitnim dijelima nasilja prema nemarnim pojedincima? Pojedinci nisu vrijedni vaše pažnje. Mornari iz Kronštata bili su ljuti, ali su pustili Černova. I tako su završili srpanjski dani. Od ustanka nije bilo ništa. Mase su se razišle, privremena vlada ostala je na vlasti. Sada je krenuo njezin protuudar. U njemu su joj se pridružili gotovo svi oni koji su se plašili bolševika. Činilo se da je došao njihov kraj. Veći dio bolševičkih vođa je uhićen, Lenin je morao bježati iz Petrograda. Ali onda se Kerenski, koji inače imao visoko mišljenje o sebi, odlučio za potez koji će bolševike izvući iz mrtvih. On je planirao veliku ofanzivu na ratištu prema centralnim silama. Ta će ofanziva biti početak konačnog kraja privremene vlade. Umjesto da bolševici postanu prošlost, ta će ih ofanziva vratiti iz mrtvih, govori profesor povijesti i novinar Novog lista Tihomir Ponoš. ofenziva je započela 18. lipnja, po starom, jel, dakle, po julijanskom kalendaru, u Galiciji. Sudjelovale su, s ruske strane su bile angažirane tri armije i još jedna rumunska armija kao ispomoć. Isprava su ostvarili nekakav uspjeh. Taj uspjeh je bio na dijelu bojišta gdje su bili u dodiru sa austro-ugarskom vojskom. Kad su došli u dodir sa njemačkom vojskom, tih uspjeha više nije bilo. Uspjeh je bio generiran snažnim korištenjem topništva, čak vjerojatno najsnažnijim korištenjem topništva što se tiče ruske vojske uopće u Prvom svjetskom ratu. Međutim, vrlo brzo je došlo do zamora materijala. Pješadija je počela ginuti i ona je naprosto stala. Ona je bila inače slaboga morala. Kažem, tu su Sovjeti razmatrali po jedinicama hoće li izvršiti neku naredbu ili neće, ako hoće, kada će. To pješaštvo je stalo, počelo se povlačiti. Nešto su još uspjevali napraviti konjica i takozvani šok bataljoni. To su bile, ajmo reći, udarne grupe koje su bile ovaj dijelo generala Kornilova koji će vrlo brzo postati jako važan za zbivanja u Carskoj Rusiji 1917. godine. Počelo se potiskivati rusku vojsku nazad. Njemačka vojska je krenula u silovitu protuofenzivu i ta protuofenziva je započela 3. srpnja, otprilike kada su počeli ti srpski ovaj, eh, dani u Petrogradu i u roku od samo nekoliko dana, dakle u roku od tri dana, ruska vojska bila je odbačena 240 km, što je za tadašnje standarde nevjerojatno puno, za današnje standarde nekoga odbaciti u tri dana 240 km je bilo jako puno, ako imamo na umu da je to prvi svjetski rat, doduše istočno bojište koje je ipak bilo pokretnije nego zapadno, to sve govori o tome kolika je zapravo bila dubina i težina ruskog eh, poraza. Aleksej Aleksejević Brusilov rođen je 19. kolovoza po julijanskom ili 31. kolovoza po gregorijanskom kalendaru 1853. u Tifilicu. Vojnu karijeru počeo je kao konjanik na Kavkazu. Prvu vojničku slavu dobio je u Rusko-Turskom ratu iz 1877. na 78. Čin generala dobio je 1906. Početak Prvog svjetskog rata zatekao ga je na mjestu zapovjednika 8. armije. U jesen 1914. Brusilov se istaknuo kao zapovjednik u Galiciji, a u proljeće 1916. preuzeo je od generala Ivanova zapovjedništvo na četiri ruske armije u jugozapadnom ocijeku Istočnog fronta. U lipnju te su armije pod njegovim zapovjedništvom pokrenule ofanzivu koja će u povijesti ući kao brusilovljeva. Pod napadom tih armija Austrougarske snage su se slomile i ruska je vojska pregazila Bukovinu i istočnu Galiciju i zarobila 375 tisuća Austrougarskih vojnika. Slava koju je tada zadobio Brusilov učinila ga je idealnim zapovjednikom prve velike ofanzive koju će pokrenuti privremena vlada. Brusilov je bio oduševljen tom ofanzivom. Smatrao je da će ona udahnuti novi život i ponos u ruske vojnike. Ali kako se bližio početak ofanzive, Brusilov, koji je bio u manjini među ruskim časnicima kada je u pitanju optimizam, sve je više bio zabrinut za ishod te ofanzive. Orlando piše. Brusilov nije bio prirodni govornik. Okupio bi vojnike oko sebe, skinuo kapu i bluzu, držeći ih podemokratski preko svog lijevog ramena, kako bi stvorio neformalnu atmosferu ali njegovi govori nisu mogli uvjeriti vojnike da je on jedan od njih. Jednom prigodom, na primjer, dok se obraćao viziranim vojnicima pokraj Dvinska, Brusilov je tvrdio da su Nijemci uništili jedno od najljepših imanja francuskog naroda, prekrasni vinograd koji daje šampanjac. To je naravno otuđilo i razbjesnilo vojnike koji su počeli vikati na vrhovnog zapovjednika. Sram te bilo, želiš prolijevati našu krv kako bi mogao piti šampanjac? Brusilov se uplašio, stavio je kapu na glavu kako bi vratio svoj autoritet i pozvao stražare da ga okruže. Kada su povici utihnuli, on je pozvao jednog od najžešćih vojnika da istupi i kaže svoje poglede. Vojnik, mladi crvenobradi seljak, stao je pored Brusilova, naslonio se na pušku s objema rukama i gledajući prezrivo u zapovjednika održao govor u kojem je tvrdio da je vojnicima dosta ratovanja, da tri duge godine ruski narod prolijeva krv za imperialističke i kapitalističke klase i da ako general želi ratovati za šampanjac, neka on prolijeva svoju krv. Brusilov je ostao bez riječi. Brusilova je tako nadmašio običan vojnik. To nije bila vojska u kojoj on navikao zapovjedati. Posvuda po ratištu događale su se slične stvari. U jednom od vojnih tabora Brusilovi pita pitao vojnike što oni zapravo žele. Oni su mu odgovorili zemlju i slobodu. On ih je pitao što još žele. Oni su mu odgovorili ništa više. Kada ih je pitao što će se dogoditi majci Rusiji ako ju nitko više ne želi braniti, oni su odgovorili da nije njihov posao misliti što će biti s državom. Oni samo žele kući. I zapravo ti srpanski dani završavaju 7. srpnja kada vlada izdaje nalog za uhićenjem Lenjina. Kerenski tada je postaje predsjednik vlade, javnost je protiv bolševika, a Kerenski zapravo želi jaku središnju vladu, što nije nelogično, svaki predsjednik vlade želi uspostaviti jaku središnju vladu, zbog toga hapsi bolševike. Lenin je prvo kratko bio u stanu kod jednog prijatelja, pa je nakon toga otišao u Finsku gdje će ostati do početka listopada kada će se ilegalno preodjeveno luteranskog pastora vratiti u, u Petrograd, ali niz e, važnih e, bolševika ili ljudi koji su nedavno prišli bolševicima poput Trockoga, su bili uhićeni. Bio je uhićen Trocki, bio je uhićen Kamenjev, bio je uhićen Lunačarski su zatvoreni i bili su zatvoreni sve do Kornilovljeve afere i to razdoblje od ta dva mjeseca je razdoblje pada bolševika. Dakle, oni slabe baš zato što je njima prikačena odgovornost za srpanske dane i za tih više stotina mrtvih. Oni de facto prelaze u ilegalu ali to ne znači da, da miruju. Oni će i dalje nastojati jačati, snažiti i oni i dalje jedini imaju dosljednu političku poziciju od početka koja glasi da Rusija treba van iz rata i oni su tu svoju političku poziciju bili saželi u tri riječi mir, zemlja i kruh. Lavr Georgijević Kornilov, rođen je 1870. godine u Kar Karakalinsku u zapadnom Sibiru. Kornilov je za vrijeme Prvog svjetskog rata postao heroj desnice. Bio je nizak, žilav, brijao je glavu, imao je mongolske brkove. Podrijetlom je bio sibirski kozak, otac mu je bio sitni zemljoposjednik i vojnik. Lavar Kornilov početak Prvog svjetskog rata dočekao je na mjestu zapovjednika divizije. Slavu je stekao kada je 1916. pobjegao iz ugarskog zarobljeništva. Ali Kornilov je u tom zarobljeništvu završio kada je odbio izvršiti zapovjed svog nadređenog generala Brusilova da povuče svoju diviziju kako ona ne bi ostala opkoljena. Nakon propasti ofenzive iz srpnja 1917. Kerenski je smijenio Brusilova i za vrhovnog zapovjednika imenovao Kornilova. Sada su dva tašta čovjeka došla na visoke položaje. Nakon srpanjskih dana Kerenski je postao predsjednik privremene vlade, a Kornilov je postao vrhovni zapovjednik. Sukob ta dva tašta čovjeka dovešće do afere koja će stvoriti preduvjete za bolševički udar. Danilovljeva afera, dakle, sad smo u kolovozu, na kraju kolovoza 1917. godine, je zapravo jedan od najmisterioznijih događaja u Rusiji 1917. Do dan danas se zapravo nije uspjelo raspetljati ne toliko što se dogodilo, nego zašto se dogodilo, baš to što se dogodilo. Kornilov je u to doba zapovjednik ruske vojske. Njega je Kerenski imenovao na to mjesto, a onda je Kerenski zapravo na neki način izabrao i sukob sa Kornilovom, odlučio se sa, sa njime sukobiti kako bi se nametnuo kao spasitelj revolucije. Kornilov je bio na glasu kao čovjek carskog režima i kao takav zapravo nije odgovarao nikome. Ali opet on nije imao određenih vojničkih sposobnosti zbog kojih je uspjevao opstati u, u tim veoma turbulentnim vremenima 1917. godine. Kerenski je po svemu sudeći obavijestio Kornilova, koji je bio izvan grada, sa svojom vojskom, da bolševici planiraju udar za početak rujna. Što je bilo netočno. Bolševici svo vrijeme planiraju udar, samo ne za početak rujna. Kornilov smatra da je Petrogradski sovjet, zbog one svoje naredbe broj 1, odgovoran za krak discipline u vojsci, a zbog toga je pak i sama vojska na rubu kraha, a s druge strane, on isto tako smatra da je privremena vlada nesposobna. Ono što je zapravo zanimljivo, to je uglavnom točno jedno i drugo. Privremena vlada je doista uglavnom nesposobna. Naredba broj je imala velike posljedice po rusku vojsku i disciplinu u, ruskoj vojsci. On je pokušao okupiti vojsku, on se 12. kolovoza sastao sa Kerenskim u Moskvi, nakon toga on se vraća vlakom u Petrograd, pokušava okupiti vojsku i pokušava na svoju stranu dobiti bankare, ne bi li mu oni dali novaca da ostvari taj svoj plan. Kornilova neki vide kao diktatora, dakle on je taj čovjek koji sad treba izvesti udar, Govori se o tome da bolševici planiraju udar, a sad na jedno Kornilov postaje taj koji bi trebao izvesti udar i koji bi nakon toga zapravo nametnuo neku vrst diktature, čvrste ruke, čvrste, jake središnje vlasti, zapravo bi to bila neka vrsta restauracije. Ne bi to bio povratak na staro, povratak na ono što je bilo prije februarske revolucije, jer je manje više svakome bilo jasno da carska vlast neće biti ponovo uspostavljena. Ona, ona je imala veoma malo simpatizera u Rusiji u to doba. A s druge strane, on govori, Kornilov govori da to što radi, radi na temelju instrukcija koje mu je dao Kerenski kao predsjednik eh, privremene vlade. Aleksandar Fjodorović Kerenski rođen je 22. travnja po julijanskom ili 2. svibnja po gregorijanskom kalendaru 1881. godine u Simbirsku u Rusiji. Kada je diplomirao pravo 1904. godine pristupio je socijalističkoj revolucionarnoj partiji. Kao odvjetnik slavu je stekao branjanjem ljudi koje je carski režim optužio za političke prijestupe. Godine 1912. bio izabran u sastav četvrte dume i sljedećih nekoliko godina došao je na glas kao dinamičan i elokventan političar u umjerene ljevice. Podržao je ulazak Rusije u Prvi svjetski rat. Kada je izbila februarska revolucija, zalagao se za ukidanje carstva i uspostavu republike. Imenovan je za potpredsjednika Petrogradskog sovjeta radničkih i vojničkih deputata. U prvoj privremenoj vladi dobio mjesto ministra pravosuđa. Kao ministar proveo reforme koje su u Rusiju uvele široka građanska prava. U svibnju imenovan za ministra rata i mornarice. Do tada je već Kerenski postao najpoznatija osoba privremene vlade. Ta činjenica promijenila je njegovo ponašanje. Orlando Fajks piše. Kult Kerenskog, koji se prvi put pojavio za februarskih dana, dosegnuo je vrhunac za vrijeme srpanjske ofenzive. Školski pjesnici poput Leonida Kanigesera prikazivali su Kerenskog kao ruskog Bonapartea. Kerenski je uživao u toj ulozi. Uvijek je sebe vidio kao vođu nacije koji je iznad stranačkih ili klasnih interesa. To dodvoravanje udarilo mu je u glavu. Počeo se ponašati kao Napoleon. poprsje francuskog cara bilo je na njegovom stolu u ministarstvu rata. Iako nikada nije služio u vojsci, kada je postao ministar rata, Kerenski je odjenuo lijepo skrojenu vojničku bluzu, časničke jahače hlače i kožne čizme do koljena. Bilo je to poluvojničko odijelo koje su mnogi budući vođe, uključujući i Staljina, preuzeli od njega. Ministar rata pazio je na svoju pojavu i to je za njega bio veliki izvor ponosa. Tijekom čuvenih posjeta fronti, Kerenski je čak imao desnu ruku u povezu, iako nije bilo poznato da je ta ruka ikada bila ozlijeđena. Neki su se ljudi šalili da je ona jednostavno istrošena od puno rukovanja. Srpanjska ofanziva u kojoj je Kerenski htio povratiti osjećaj ponosa kod ruskih trupa i cijele Rusije neslavno je propala. Ali zato u obračunu s boljševicima on postao obožavana osoba od svih boljševičkih protivnika. I to mu je dodatno udarilo u glavu. Kada se vlada preselila u Zimski dvorac, on je za sebe odabrao radne prostore u kojima je radio car Aleksandar III i spavao je u golemom carskom krevetu. Problem Kerenskog bio je što je njegovo visoko mišljenje o sebi bilo u raskoraku sa stvarnošću. On nije bio tako sposoban. Njegovi protivnici bili su puno sposobniji. Kerenski je pak uvjeren da je Kornilov taj koji planira udar, šalje mu jedan telegram kojem traži od njega objašnjenja od Kornilova, da mu objasni što radi. Ovaj mu vraća telegram. Kerenski zapravo baš i nije zadovoljan tim odgovorom Kornilova, smjenjuje ga nakon toga i obraća se za pomoć Petrogradskom sovjetu. A sovjetima se obraća da bi zaštitio glavni grad, dakle Petrograd, od eventualnog ulaska, odnosno pokušaja ulaska Kornilovljevih trupa i preuzimanja vlasti. Sad tu dolazi do te sljedeće situacije. Zapravo jedini koji njemu mogu pomoći u tom trenutku su bolševici. Jer bolševici imaju crvenu stražu, crvenu gardu. Crvena garda je jedina neovisna od države u tom trenutku organizirana oružana formacija koja postoji i za koju je sigurno, potpuno sigurno da će se suprotstaviti bilo kakvom pokušaju udara izvana na, na, na prijestolnicu. On angažira Sobjete, to pak znači da mora angažirati Crvenu gardu, to pak znači da mora bolševike pustiti iz zatvora, pa tada Trocki izlazi iz zatvora i da bi se sve to organizacijski sprovelo, organizira se Vojni revolucionarni komitet. Taj Vojni revolucionarni komitet će biti zapravo za ne, nepuna dva mjeseca ključna poluga bolševika za, za preuzimanje vlasti. Kerenski ide i korak dalje i svjestan je da ako želi zaštititi prijestolnicu, onda ovima mora podijeliti oružje. I on je doslovce podijelio bolševicima i oružje i municiju koju su ovi iskoristili nepuna dva mjeseca nakon toga, krajem listopada po julijanskom, odnosno 7. studenoga po gregorijanskom kalendaru, da bi došli na vlast. Kornilov je u svemu tome zapravo, pa on je bio taj koji je bio na gubitničkoj strani, ali je Kerenski bio mnogo veći gubitnik. Njemu nakon toga više nitko nije vjerovao. Njemu nisu vjerovali konzervativni krugovi jer su zaključili da je on iskoristio i zapravo htio namagarčiti Kornilova a nisu mu vjerovali niti sovjeti, niti umjereni socijalisti, jer su bili uvjereni da je zajedno s Kornilovom komplotirao protiv njih. Njegova pozicija nakon toga postala gotovo neodržava i zapravo je samo postalo pitanje vremena kada će pasti i tko će ga srušiti. Kada su Kerenski i privremena vlada uspjeli primiriti pokušaj prevrata iz srpnja, krenuo je protunapad pristalica vladene bolševike. Tom napadu priključili su se svi koji su boljševike smatrali opasnima. 5. srpnja u novinama Živoje slovo pojavila se vijest da je Lenin njemački špijun i proširile su se glasine da su bolševici na platnom spisku njemačke obavještene službe. Snage privremene vlade upale su u prostorije pravde Bolševičko glasila. Dan nakon napada na pravdu, privremena vlada upala je u palaču Kšešinskaja i izbacila bolševike. Dio njihovih vođa završio u zatvoru. Lenjin je morao bježati iz Petrograda. Prvi plan je bio da se Lenjinovu glavu omota u zavoje, kako bi ga se prerušilo. Kada mu je glava bila omotana u zavoje, on se pogledao u ogledalo i shvatio da će tek takav privući pozornost. Onda je došao na novu ideju. Robert Service u Lenjinovoj biografiji piše. Njegova ideja bila je jednostavnija. Obrijaće brkove i bradu. Zbog nekog razloga on je odlučio da to neće sam učiniti. Umjesto njega je Stalin, koji je posjetio stan, uzeo sapun i obavio taj zadatak. Sada je dobro, rekao je Lenin. Izgledam kao finski seljak i teško da ima nekoga tko bi me prepoznao. Kako bi bio siguran, posudio je od Sergeja ali lujava kaput i kapu. Tako ljudi koji su ga vidjeli u odijelu i pokrivalu za glavu koje je na Radekov nagovor kupio u Štokolmu, ne bi imali pojma tko je on. Lenjin se sa Zinovjevom sklonio u Finsku. Sklonište je prvo našao kod metalskog radnika Jemeljanova u selu Razliv, gdje su Lenjin i Zinovjev spavali na sjeniku. Nakon sjenika Jemeljanov je Lenjina i Zinovjeva premjestio u malenu drvenu kolibu sa slamnatim krovom, udaljenu oko 5 km od sela – dok je bio u Finskoj, boljševičke vođe, koje nisu bile u zatvoru, odbacili su njegove aprilske teze. Lenin je iz Finske odgovorio tekstom pod naslovom o parolama. Kolebljivo stanje vlasti više ne postoji. Vlast je na odlučujućem mjestu prešla u ruke kontrarevolucije. Razvitak partija na bazi politike sporazuma sitnoburžuaskih partija Esera i Menševika s kontrarevolucionarnim kadetima doveo je do toga da su obje ove partije postale faktički sudionici i pomagači kontrarevolucionarnih krvnika. Suština stvari je u tome što te nove posjednike državne vlasti mogu pobijediti samo revolucionarne mase naroda, a uvjet za pokret tih masa nije samo to da njima rukovodi proletarijat, nego i to da one prekinu s i Menševičkom partijom, koje su izdale stvar revolucije. Lenjinov tekst nije uvjerio boljševike koji su ostali na slobodi. Međutim, Kornilovljeva afera koja je pokazala da prijetnja kontrarevolucionarnim udarom nije abstraktna, te sve gora i gora situacija u zemlji, iz dana u dan stvarali su povoljnu situaciju za boljševike. Za povratak u Petrograd Lenjin se ponovno prerušio. Sada ga je jedan njegov suradnik odveo kod Vlasuljara, koji je radio za kazalište. Tamo je Lenjin kupio Vlasulju srebrno-sive boje. Vlasuljar mu nije rado prodao tu Vlasulju, jer je smatrao da će ona postarati Lenjina. Poljševičkom vođi nije stalo do izgleda. On je samo tražio način da ponovno dođe u Petrograd. On se vraća početkom listopada, dakle presvučenu eh, propovjednika. Nastanio se na rubu grada u stanu kod Feofanove i njega će koristiti kao svoju bazu sve do revolucionarne noći 24. na, na 25. listopada kada će otići u institut Smoljni, a u institutu Smoljni je od sredine srpnja sjedište Petrogradskog sovjeta, jer tada je Kerenski izmistio i Petrogradski sovjet i privremenu vladu iz palače Taurida, pa se vlada preserala u zimski dvoraca ovi u institut Smoljnje. Lenin osjeća da je došlo vrijeme. Znakova je mnogo. Zemlja se raspada. Recimo, opskrba je jako loša. Ona je loša zato što vlast ne funkcionira, ne zato što nema hrane. Recimo, žetva u Rusiji 1917. je bila 3% slabija nego godinu prije. Dakle, to nije bio tako velik, e, tako dramatičan podbačaj. Međutim, ako bi se uspoređivali mjesec na mjesec koliko je hrane, prije svega žita i drugih osnovnih potrebština bilo dopremano u Petrograd, onda se vidi da je dopremano 50 do 60% manje nego recimo u istom mjesecu 1916. godine. Čak u jednom trenutku u Petrogradu bilo hrane za tri dana. Lenin osjeća da je vrijeme, privremena vlada je slaba nakon Kornilovljeve afere, ona je doista slaba, nema uporište gotovo pa ni u kome, osim u, samoj sebi, ali što baš i nije neka utjeha. I 10. listopada održan je tajni sastanak centralnog komiteta bolševika. Oni jesu na, na čisto s time da je udar potreban, ali je pitanje vremena. Lenin je za to da se udari odmah, ali većina nije. Nije ni Trotski, nisu bili ni Kamenjev i Zinovjev, njih će to kasnije jako skupo koštati, doslovce će ih to koštati glave u, u, u čiskama, to njihovo oklijevanje. Dakle, Trotski većina zapravo preferiraju Kongres Sovjeta i da se to pokuša izvesti kroz Kongres Sovjeta. Dogovor je na kraju nekakav postignut, nekakav kompromis da udariti treba čim prije, čim okolnosti to dopuste. Kongres, drugi kongres Sovjeta je zakazan bio za 25. listopada. Boljševičke vođe Lav Kamenjevi, Grigori Zinovjev nakon crpanjskog debakla zagovarali su rad kroz Sovjete. Boljševici su 31. za 1917. dobili većinu u Petrogradskom Sovjetu, a 5. rujna i u Moskovskom Sovjetu. Ostalom, glavni boljševički slogan bio je sva vlast Sovjetima. U listopadu se treba održati drugi kongres Sovjeta. Zašto ne čekati taj kongres i onda na njemu dobiti odobrenje da se krene u obračun s privremenom vladom, koja je prema bolševicima postala aparat kontrarevolucije. Takav je stav kod Lenjina izazvao nalete bijesa, koji su pretočeni u tekst Kriza je sazrela, koji je napisan krajem rujna po julijanskom ili početkom listopada po gregorijanskom kalendaru. Pa što da se radi? Treba izreći što jest, priznati istinu, da kod nas u centralnom komitetu i u vrhovima vlasti partije postoji struja ili mišljenje koje je zato da se čeka Kongres Sovjeta, a protiv neodložnog zauzimanja vlasti, protiv neodložnog ustanka. Treba svladati ovu struju ili ovo mišljenje. U protivnom slučaju boljševici su se osramotili za uvijek i kao partija sveli na nulu, jer propustiti takav moment i čekati kongres Sovjeta jest potpuni idiotizam ili potpuna izdaja. To znači kukavički se odricati za zauzimanja vlasti. Čekati kongres Sovjeta je idiotizam, jer kongres ništa ne daje, ništa i ne može dati. Leninov bijes nije bilo lako pretrpjeti. Njemu je bila nepodnošljiva pomisao da će njegova partija propustiti pravi trenutak za udar. Situacija na bojištu po Rusiju postaje alarmantno katastrofalna. Njemci su 1. rujna 1917. ušli u Rigu i između Rige i Petrograda jedva da je postojala ikakva ozbiljnija vojna formacija koja je Njemce mogla zaustaviti. Dakle, ozbiljno se razmišlja, ozbiljno se razmatra mogućnost da Njemci u vrlo kratkom roku uđu u Petrograd, okupiraju ga i e, izbace Rusiju iz rata. Lenin na kraju odlučuje i 24. listopada šalje to otprilike dvije i pol kartice dugi proglas članovima centralnog komiteta koji se svodi zapravo na rečenicu okljevati se ne smije. Uzimanje vlasti je stvar ustanka. Njegov politički cilj pokazat će se poslije osvajanja. Čekati na nesigurno glasanje od 25. listopada bilo bi propast ili formalnost. Narod ima pravo i dužan je da takva pitanja rješava silom, a ne glasanjima. Narod ima pravo i dužan je da u kritičnim momentima revolucije ukazuje pravac svojim predstavnicima, pa čak i svojim najboljim predstavnicima, a ne da ih čeka. To je dokazala povijest svih revolucija i zločin revolucionara bio bi beskrajan kad bi oni propustili moment znajući da od njih ovisi spas revolucije predlaganje mira, spas Petrograda, spas od gladi, predaja zemlje seljacima. Vlada se koleba, treba je dotući pod svaku cijenu. Oklijevanje u akciji isto je što i smrt. Što bi se reklo, jučer je bilo prerano, sutra će biti prekasno. I u toj noći ide udar. Taj udar je zapravo bio prilično beskroman. I njega čak ni bolševici nisu tada nazivali revolucijom. Oni će te događaje početi nazivati e, revolucijom deseta godina kasnije kada će zapravo obilježavati desetu obljetnicu i oni su to na početku nazivali prebratom. Oni imaju crvenu gardu, svoju koja je dobro naoružana, dobrim dijelom i zahvaljujući Kerenskome. Tokom noći oni zauzimaju ključne prometnice u gradu, ključna raskršća, mostove na Nevi i dvije veoma važne zgrade. Jedna je električna centrala, druga je pošta. Sljedećeg dana Lenin daje proglas u kojem piše da je sva vlast prešla na Sovjete. Ono što je zanimljivo, to je veoma kratak proglas, on u tom proglasu nigdje ne spomenje bolševike i ne spomenje socijalizam. Samo piše da je sva vlast prešla na Sovjete, a u tom trenutku kad on daje taj proglas, u zimskom dvorcu zasjeda privremena vlada, jer stanje sa vladom još nije bilo riješeno. Onda je nastala cijela ona priča o jurišu na, na zimski dvorac, koja je postala jedna od važnih mitskih točaka oktobarske revolucije. Dakle, u dva navrata se uvjetno rečeno jurišalo, to se baš i nije moglo nazvati jurišima. E, nisu ni bolševici bili baš najbolje pripremljeni, ali ostali su bili u, kompletnom rasulu, pa je to ovaj, prikrivalo, recimo tako, organizacijske nedostatke bolševika. Sam zimski dvorac je bio vrlo slabo branjen. Nije točno da ga je branila samo jedna ženska postrojba bilo je i muškaraca koji su i muških postrojbi koje su branile zimski dvorac. U međuvremenu to traje u jednom dijelu grada, u drugom dijelu grada počinje kongres Sovjeta na kojem menševici i dobar dio esera to je stranka inače s izborno dolazi Kerenski, ali koja se zbog Kerenskog i zbog svega onoga što je on izvodio od srpnja kada je postao premijer pa nadalje definitivno ove, ovaj, eh, raskolila. Oni iznenada idu zapravo na ruku Lenjinu jer bolševici nemaju većinu. Oni jesu najbrojniji, ali nemaju većinu. Oni imaju otprilike 40%. I oni se tako demonstrativno, uvrijeđeno ovaj, ustaju i odlaze sa kongresa i u tom trenutku bolševici zadobivaju većinu u, među Sovjetima. Prije toga ne. 10. listopada 1917. Centralni komitet boljševika koji je zasjedao u sobi broj 36 instituta Smolni donio je odluku da se počne planirati oružano preuzimanje vlasti u Petrogradu. Još uvijek nije bilo jasno kada će biti taj trenutak preuzimanja vlasti. Većina vođa boljševika smatrala je da se treba čekati kongres Sovjeta Kerenski je bio uvjeren da će pobijediti bolševike. 20. listopada rekao je na Bokovu predstavniku privremene vlade u Londonu da se moli za početak bolševičkog napada jer ima snage za gušenje tog pokušaja. Kerenski je bio u zabludi, a bolševičke vođe nisu namjeravale ponoviti greške ustanika iz srpnja. Ključnu ulogu u planiranju udara odigrao je Vojno-revolucionarni komitet ili Milrevkom. To je tijelo stvoreno u vrijeme Kornilovljeve afere. Ono je trebalo braniti Sovjet i tekovine februarske revolucije. Njegov vrh činili su tri bolševika i dva lijeva esera. Predsjednik je bio lijevi eser Lazimir. Ali pravu vlast u Milrevkomu imali su bolševici Lav Trotski, Vladimir Antonov Ovsejenko i mornar Baltičke flote Pavel Dibenko. Organizator udara bio je Trocki. Lenin se krio u jednom stanu, ali nije mogao se uzdržati i u noći 24. na 25. listopada po julijanskom kalendaru krenuo je ipak prema institutu Smolni. Orlando Fajgs piše. Do deset na večer Lenin se više nije mogao suzdržati. Uzeo je vlasulju radničku kapu, omotao je oko glave zavoj i krenuo prema Smoljnom, praćen finskim bolševikom Einom Rahijom. Od Finske postaje dvojac je nastavio put pješice. Pored Tauritske palače zaustavila ih je vladina obhodnja, ali prema Rahiji oni su zamijenili Lenjina koji je bio odjeven u svoju najgoru odjeću za bezopasnog pijanca i pustili su ih da nastave put. Možemo se samo pitati kako bi drugačije povijest izgledala da je Lenjin uhićen. Kada je u institutu Smolni saznao za planove Trockog, Lenin je počeo pjevušiti. Konačno je došao trenutak preuzimanja vlasti i boljševici su ovoga puta za to bili spremni. Vlada uredno zasjeda. Kerenski se uspio izvući iz Zimskog dvorca i pobjeći izgovorom da ide izvan grada kako bi dovukao pojačanja. Kasnije je nastala ta priča da je on pobjegao preodjevenu ženu. Vjerojatno nije pobjegao preodjevenu ženu, nego je ovaj, pobjegao u automobilu. Ali sama ta činjenica da je on iz opkoljenog zimskog dvorca uspio pobjeći pokazuje da ni bolševici zapravo nisu bili baš najbolje organizirani. U prostoriju u kojoj je zasjedala vlada, privremena vlada, ulazi Antonov Senko, bolševik, sa pištoljem i kaže uhapšeni ste. I to je bio kraj privremene vlade. Eto, oni su jednostavno bili svi pohapšeni, tamo su pokušali pružiti nekakav verbalni otpor, čak ne otpor, nego su izrazili ovaj svoje negodovanje. Sam taj dan u Petrogradu čak i nije izgledao nešto bitno drugačije nego mnogi drugi dani. Petrogradu se svakodnevno, gotovo svakodnevno pucalo, pa se onda je to pucalo i, i 7. studenoga, odnosno 25. listopada 1917. godine. Ljudi su nastojali doći do hrane kao što su inače nastojali doći, recimo novine su najnormalnije izašle. Ljudi su mogli najnormalnije kupiti novine, a sljedećega dana je Lenin povukao zapravo ovaj prve poteze i objavio one svoje glasovite dekrete o miru i dekrete o zemlji i time je započeo proces konsolidacije vlasti bolševika, što će zapravo potrajati nekoliko godina, s obzirom na, na građanski rat koji je ovaj, izbio. I zapravo nakon toga je, je započela revolucija. U noći 24. na 25. listopada po julijanskom kalendaru izveden je gotovo savršeni državni udar. Privremena vlada jednim je udarom zbačena s vlasti. Boljševici su preuzeli sve ključne objekte. Richard Pipes u knjizi Ruska revolucija ovako opisuje taj udar. Te noći Boljševici su sustavno zauzeli sve strateške ciljeve. Bio je to model modernog puča, kakav je opisao Kurcio Malaparte – Stražama Junkera bilo je rečeno da odu kućama. Otišli su dobrovoljno ili su bili razoružani. Na taj su način, pod okriljem noći, pod boljševički nadzor došle željezničke postaje, poštanski uredi, telefonski centri, banke, mostovi. Nije bilo nikakvog otpora. Nijedan hitac nije ispaljen. Boljševici su zauzeli inženjersku palaču gdje se nalazio vojni stožer vlade na najjednostavniji zamislivi način. Ušli su i sjeli na stolice, kako su oni koji su prije sjedili na tim stolicama ustajali i odlazili kućama. Tako je zauzet vojni stožer. Tek kasnije taj će udar dobiti naziv Oktobarska revolucija, govori profesor povijesti i novinar Novog lista Tihomir Ponoš. Revolucija, odnosno bolševici jesu došli na vlast u Petrogradu, ali u mnogim drugim krajevima i nisu baš odmah došli na vlast. Sljedećih nekoliko godina je razdoblje velikih nemira i napetosti i rata unutar same Rusije. Bolševici su vrlo brzo međunarodno bili izolirani, dakle oni nisu mogli računati ni na kakvu pomoć na koju je eventualno mogla računati privremena vlada, jer Antanta, dakle druge zemlje saveznice iz Antante, njima naravno nisu htjeli pomagati. Doduše, ove pred kraj baš nisu puno pomagali niti privremenoj vladi, pa je privremena vlada imala velikih problema sa financiranjem zato što im e, Britanci i Francuzi više nisu htjeli nikakve kredite odobravati situacija će još mjesecima biti kaotična. Osim toga, bolševici jesu došli na vlast, ali nisu oni sami. Tu su još uvijek i menševici, tu su još uvijek i lijevi eseri i njemu će trebati nekoliko mjeseci svakako do one ustavotvorne ove ovaj, skupštine da za početak njih eliminira ili da nekima i omoguće, neki od menševika će i preći ove bolševicima, čak kasnije izgraditi velika karijera, recimo Višinski. Ali tih nekoliko mjeseci će i dalje biti razdoblje velikih napetosti, kaosa, ali evidentno sve jačeg učvršćenja bolševičke vlasti i sve jačeg puta prema stvaranju socijalističke države, pri čemu je Lenin htio da Rusija izađe iz rata zbog jednog vrlo konkretnog razloga, tako da čim završi taj rat, nakon Rusije revolucija počne u svim drugim zemljama, od Njemačke ovaj, pa nadalje, i to će isto biti nešto čime će se oni koliko toliko ovaj, zabavljati ili opterećivati u prvim mjesecima ili prvih godinu nešto dana koliko su na, na, na, vlasti. Dakle, s tom idejom ne revolucije u jednoj zemlji, što je bila kasnije pozicija Staljina od druge polovice 20. godina, nego pokušajem izvođenja svjetske revolucije, a zapravo bi ta svjetska revolucija dokinula rat. kada je u noći 24. na 25. listopada po julijanskom kalendaru izveden udar na privremenu vladu, Trocki izjavio da je to bilo lako izvesti poput podizanja pera sa zemlje. Tek nakon izvedenog udara počeli su problemi za bolševike. O tome sljedećeg četvrta. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.